Luang Indonesia terima diwudani bom ketengan ini orang lagi blas tenang Pak polres. wis panganan ini orang Indonesia bendino ini mau diwudani bom ketengan orang bakso gerhana itu dipangan kok orang Indonesia iya orang Surabaya ini orang Surabaya panganannya rawan setan Lah kok terima diwudani bom ketengan ini lho bocah cili-cili durungan ini wis mangan molen Ngono gedene lho.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 Sini aja, sini aja, naik, naik. min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Azizil Karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Siap. Pokola Kanjeng Sunan Brunang, Sayyid Maulana Makhdum Ibrahim Rahimahullah Turi putih Turi putih ya, kamu sang melu Suaramu gak enak Orang tekonnya Kamu gak usah gak ini Terus meneng Ngapunten kowe kalian gajah dilari-lari. Kalau biasanya lah mboten nate kalian nyanyi nembang solawatan, tapi mergo ana sing ijek diajar. Saking kepingine dirawuhi gosipun di tekani Anwar Zahid saking senenge belajar ngoyong. Jam setengah papa tisu belajar. Yo, turi putih, eh, turi putih. Ayo saiki lepe, lepe. Etan kali kulon kali Etan kali kulon kali Tengah-tengah kandungan pari Tak ingin ngaji sesudah ngaji Ayo manut kau kiai Etan kali kulon kali Etan Rasane kaboi wes. Sama nyawa ge. Hitam sumur. Ora usah tabui kok. Ngapunten suara kula nggih tepak serak soalnya. ini gak serak ya asline ya rada saya. Hitam sumur. kolon sumur. Setan sumur kulon sumur Tengah-tengah air mantur Jawa Timur bakal tambah makmur Yang kusipun ketiku Setan sumur Kulon sumur Wong minggu juga Lagi kan pas dong asale wakil bupati munggah dadi bupati. Nah, sing sebelah kene iki asale wakil gubernur munggah dadi gubernur. Nek kan sumur. Kulon sumur. Etan sumur kulon sumur tengah-tengah ana air Jawa Timur bakal makmur yen kusi pun Yang Gusti pun Yang yen datiku. pun dadi salat salatullah ala taha salatullah ala jelentreke turi-turi nek gak cukup kapan-kapan ngundang yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur sementara kan sedekat oleh gubernur tokoh kita yang kita cintai, yang kita banggakan beliau juga salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Eh, Bapak Dokter Andes Biaya Haji Saifullah Yusuf MSI masih satu istri Betul, nek dawuh minggu pokoknya saya cukup satu istri, satu istri tapi bahasa empat. yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Bupati Terwile bersama jajaran Forpimda Kabupaten Blitar, Bapak Kapolres kita yang baru, Bapak AKBP Selamat SIK selalu ingin kawin. Beliau Kapolres dengan sing enggal 6B kirang langkung 10 hari nggih asli saking Kediri piyantune bagus asih timur sampun AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi pangkatnya sami kali kulung kulung ke AKBP aku kiainya Bapak Polisi gak iso ya kalah laris bro bersama Bapak Wakapolres yang sama-sama kita cintai, kita hormati, Bapak Dandem atau yang mewakili, Bapak Camat bersama forum pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil dan para anggota, Bapak Kepala Desa dan para Kepala Desa yang berkesempatan hadir, tokoh-tokoh masyarakat, seni pun, eh, pengurus dan takmir masjid Baitul Mukminin sapa nyono rekan-rekan panitia, kanca-kanca santri, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula termasuk grup kadro sing lagi belajaran. Sedaya kula tunggahaken muga-muga pikantuk rahmate Gusti Allah. Pikantuk syafaat Rasulullah. Acara hormat peringatan Maulid Nabi dipun rawuhi jamaah dan Kakae ini membuktikan bahwa masyarakat dusun Darungan ya. Niki rukun-rukun. Atine kan jenengan itu lo rukun-rukun. Ati sing nyawiji manunggal rasa. Mula ati ini kan ayo ditoto kanggu ngatur keindahan hidup berumah tangga, keindahan hidup bermasyarakat, keindahan hidup bernegara. Halo. Kanggo nonton sak kujur awan iki. Mula kula seneng sing rawuh semanten kakae. Nek atine panjenengan wis rukun nyawiji mangke rahmate Gusti Allah niku bakal gemrojok disokno teng kene kampung sing masyarakate do rukun-rukun kados panjenengan. Napa melih rukune teng kene majelis ilmu, majelis sholawat majelis zikir niki wahana untuk turunnya rahmat Gusti Allah. Tapi nggih kosok wangsule. Nek masyarakat niku kok mboten purun rukun, seneng congkrang, seneng para padu, seneng gegeran, sing mudun mboten rahmate Allah. Niku mangke sing mudun adabe Gusti Allah, siksane Gusti Allah. Nauzubillah min. Lah nek wis Kalau jenengan ayo saiki usaha dadi wong sing manfaat. Mboten namung manfaat kangge awake dhewe, tapi yo kudu iso manfaat kanggo keluarga, manfaat kanggo masyarakat. Sama ini rumah mana, yang manfaat ini ora usah ngenteni dadi kiai. Mboten kudu ngenteni dadi bunyai, ustaz, ustaza. Mboten ambite jenengan sing iso manfaat iku men kiai, ustaz, bunyai, ustaza. Mboten nek wong-wong sing jenggures-jenggures ngene iki <clears throat> terus dipikir apa ora iso manfaat. Hmm, kata pemanfaatane. Mulane Bu, Ayo do eling to. Bosen aku ngomong ora rampung. Wong sing paling apik niku sinten? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling apik-apike manungsa niku sing uripe migunani tumraping podo, Podo. Wonten melih hati sing senada kalih niki. ahabbun nasi ilallah azza wa jalla paling ditresnani ne menungso paling dicintai ne menungso mung Gusti Allah niki ujungnya hadis sama anfa'uhum linnas sing uripe manfaat datang sesami lho amal nggih ngoten amal nopo mawon sing paling diremeni kali Gusti Allah niku sing amal niku tujuane saged manfaat kangge sesami iso nyenengno wong akeh makane kula sering matur Bu Bu Kula niku wis terkenal terkenal apa sih wis terkenal nek undang-undangane angel jadwalnya pabrik ngotong niku wonten sing takon jenengan bobon dinten ngaji tiga tempat empat tempat opo yo ora kesel opo yo ora pegel entak jawab yo kesel bro yo pegel yo meso tapi senajan kesel senajan payah aku seneng soalnya Samangku nek ra ngerti karepku mbok aja ndisik. Lah wong undangan kula mbendinten tiga sekawan tiga sekawan kadang gangsal yang bendinten payah mboten ditanggung tinggih payah mboten payah beripun kadang dengan ngantos ngeten iki suwantene gerok-gerok mboten karo-karoan tapi senajan ngono aku seneng soalnya rasih do ceramah pikiranmu ya ojo ngono kok mesti pikirane kok pangapunten ustaz kiai mubalik niku ngerti hukum Wah, anggap ngerti hukum ngono. Wong ceramah kok tujuane golek duit niku hukume dosa. So. Aku yang ngerti ngono iku. gue pikir orang ngerti hukum ngono hukumnya dosa, tapi luwih dosa meneh lek sampean ngundang kiai kon ceramah gak sampean kiai. Ini jenengan kula genake kertane buatan salah persepsi. Engko terus dianggap kabeh kiai ku materialis. Kok nek ra diundang ra disangoni terus orang gelem rawuh. ojo salah paham. Gua anggap kiai ini nak karo duit dan terus mohon lo mau biar kok. Pikiran lu sendirinya. payah, payah bukan payah pripun nung ngaji jadwal kata, gak payah. Neng senajan payah, kulo seneng. Soalnya, kose. Sing tak pandung, itu di dalam, sing tak pandeng duduk pekerjaan. Sing tak pandem niku dudu kok jauhnya perjalanan. Bojonegoro Blitar niku ora cukup lima jam. Payah, payah tapi aku seneng. Karepmu gak karepmu. Sing tak pandeng dudu dalan, sing tak pandeng dudu jauhnya perjalanan, tapi atine penjenengan sami. Gusipul niku nggih ngoten, ora tau ngeloni garwane ora tau yang anak? Paling gue jurus rahasia. Kami ini undang dosi pun ini buat nanti kendalem subhanallah ini niku dengan urusan pemerintahan. Terus ini pengajian, dukeni majelis sholawat Bendinten peng nem peng pitu, peng nem peng pitu Bedanya aku oleh sanggup, nek orang. Malah Malah nambahi sanguku pantes ora laris piye wong panitiane malah ditinggali. sing dipanteng kalih Gusipul sing kula panteng niku atine panjenengan. Atine para jam, ati sing piye? Ati sing bunga, ati sing seneng. Gusipul rawuh dengan seneng mboten? Kula nduki mriki dengan seneng mboten? Lan umpama kula mboten dugi gosipun mboten rawuh, mesti panitiane kecewa. Ora mung kecewa tok yo ngilok-ngilokke kiai ora kena dipercaya tangkeme. Lah kula dugi mriki panitia seneng atine bunga jenengan sedaya para jamaah nggih seneng atine bunga. Lah mek sisa gawe bunga no atine wong niki kok termasuk dalam dawuh Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum nenak tapi sampai nangen-nangen ajaran agama Islam ini bundi yang isinya buatan bunga nolong jenengan lek moco kitab yang merangke cabang-cabangnya iman tapi kapan kau bermu moco kitab ngomong ngomong ini emang mulanya orang kau bermoco kitab lo wonten pengajian rawon ya Wes iki peresane kitab-kitab niku didhawuhna para kiai dateng penjenengan, penjenengan meruhi mateng kari nemplok ngono wae. Ora usah kabeh bukae lempir-lempirane kitab lan ditinggal siji, ra ngira kober lek njenengan wayah tandur wayah matun. Jenengan nek melajari kitab sing nerangno cabang-cabange iman, niku sedoyo isine rambungan Allah. Ajaran Islam niku enggak ana sing nyusahno wong. ajaran Islam itu nggak ono sing no, nggak ada yang bikin bingung bikin resah makanya ngebom itu dudu ajaran Islam kalau pun sering matur halo Makanya nah, saya ngebom no Jakarta naik aja ini jihad. Gak blas kae orang jihad, jihad. Gus naik nek naik aja kae mati di jalan Tuhan, gak di jalan Tamrin kae. Wong budek yo ngeblong. Nek karo pemimpine ditelepon, diperintah Budalono Surya ngeblong. Nggih, engkrungune Sarina. Wong budek to. Wong Budalono Surya emang ke Sarina. Luang Indonesia timo diwedani bom ketengan ora wedi blas. Tenang Bapak Polres. wis panganane wong Indonesia bendino ngono kuwi. Iki mesti mudeni bom ketengan. Wong bakso granate dipangan kok wong Indonesia. Iya lho. Wong Surabaya, wong Surabaya panganane rawon setan. Lha kok dimo diwedeni bom ketengan lho. Bocah cilik-cilik durungan iki wis mangan molen. Kok ngono gedene lho. Bupati muli daharane ora trimo kacang biasa, kacang atom yo dijahar. Lah wong kene gulane gula pasir kok. Gula batu yo lho. Kupupe to yo. Lah trimo kudu teni bongkah tenan. Islam niku sedaya isine nyenengno, isine bungahno. Tapi Neneng tamu, toro aturan Islam tamune didengken mulyakno, nggih napa mboten? Tamu sing dimulyakno niku bunga napa mboten? Bunga. Lek ana wong lara aturan agama Islam kongkon nyambangi, kongkon nuweni, dikongkon ngeliki, niku wong sing lara bunga napa mboten? Bunga. Hoi. nek diundang rawuh sing undang kok dirawuhi niku seneng napa mboten seneng mlaku ono kenandalan ono ri ono paku ono beling singkirno wong sing liwat dalan niku seneng napa mboten seneng ajaran Islam niku kabeh nyenengno wong kancane wahine dikon dongakno yen napa mboten ketemu di ngomong mesem senyum menyenangkan jenengan ada itu mengusik punya bro Bukanlah murah senyum mulanya masyarakat tu seneng ketemu wong mesem masuk rai mbok buat tekuk tangkem mirum batu ngelumpuk wirai mbok silat pelembungan Iku jenenge wajah tayangan wajah yang penuh problem mulanya subhanallah dalam ini bunga banget bu bu disyukuri penjenengan uripe dibimbing oleh para kiai dibimbing ana pondok pesantren wonten masjid wonten musola wonten majelis-majelis dikir, wonten majelis-majelis taklim wonten majelis-majelis solawat, uripe jenengan ku iso renas alhamdulillah kepenak banget renas Lan ana sing arani ngene iki jarane haram, syirik, bid'ah, tak aturi jenengan. Kok gampang-gampang menarani syirik, narani haram, narani bid'ah. Muhammadiyah sing biyen mboten purun tahlilan niku sakniki pun sami tahlilan. Tenggene Jogja niku dulur-dulure awak dhewe organisasi Muhammadiyah niku pun sami tahlilan sedaya. Ten Bu, Dan ini pun diinstruksikan saking PP Muhammadiyah pusat menginstruksikan jamaah di kongkon tahlilan. Soalnya sadar di masyarakat itu kalau tidak ada lembaga-lembaga kaya sing wis dilakoni jamiah Nahdlatul Ulama semacam tahlilan, yasinan, manatipan, istighosan, solawatan. Nanti masyarakatnya, umatnya akan mengalami tragedi kesepian. Mbok ngerti mbok ora. Akan terjadi tragedi kesepian, kena penyakit jenenge low. Ya penyakit kesepian. Low the life God. Kuwi Gila kok ngapa? no patang dino. Kaya sing terjadi nunggone Amerika, nunggone Eropa. Tenggene Amerika niku sakniki Bu, wong tuwa-tuwa niku do wis ora betah urip. Wis bosen urip. Soale kabeh wis dialami. Dunyo tak pirang-pirang, duit tak pirang-pirang. Kesenengan dunyo sing model macem nopo mawon sampun nate dirasake. Bosen urip, umure wis tuwa wis gak iso nyapo-nyapo. Akhire do moro nyang dokter, jaluk suntik mati. Lho niku tenggene Amerika. Kula ngertos piyambak nalika kula nonton TV niku Ono siaran berita ngono kuwi. Foto sama gak tahu weruh. Demikian pula di Eropa. Jadi wong tua-tua ki wis bosen uribu oleh kabeh wis tau dirasake wis tuwa sepi kegiatan-kegiatan yang gak ono tahlilan yo gak ono yasinan gak ono manatipan gak ono selawatan yo gak ono akhire kesepian arep nyapa entek ane yo terus menunggui Mulane lek selawatan diterusno, nggih? Nggih. Wong nek ra gelem selawatan ora iso mlebu swarga. Bu. Manhasya sona alaya nasya tariqal janna. Kanthi nabi ngendika ngono. Sapa wonge sing lali ora gelem maca selawat nyang aku, wong kuwi engko bakal lali dalane swarga. Kersane ana sing ngarani bid'ah, ana sing ngarani syirik. Untuk gampang-gampang ngono lha wong hidangane Gusti Allah niku macem-macem. Hidangane Gusti Allah niku rena-rena. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ini termasuk hidangane Gusti Allah. Yasinan, tahlilan, manatipan, sholawatan, pengajian. Lah nek ana wong sing ora doyan hidangan model ngene iki, ya cuma yoki. Aja moyoki sing wis doyan pancen kowe ora doyan kok moyoki lene kene doyan hidangan sing model ngene iki ya ben dirasake semono jenengan ya aja moyoki sing ora doyan lu paham bo ora ibarat kok ono sate ngene kene aku doyan aja mbok wake pancen aku doyan ya tak dahar iki hidangan kok Lan jenengan ora doyan Ya aku yo ora ngilokke jenengan mumandeng jenengan mau sate wong duwe darah tinggi. Arep mangan sate malah geblak. Mboten usah koyo-koyoan nggih. Mulane lek ana dulurmu sing padha islami, nganggo kerudung sing ruwapet ireng kaya karung ngono kae mengkari kula ra ketok matane tok ngono kae. Kowe aja kate ngelokke. Wong kowe nganggo dhewe model ngono mesti sumuh kowe. Orang usah kate ngelokke lho kuwi lek arep mangan bakso gak mau kangelan ngomong, kok kono wis kulino kok. Jenengan kudu eling. Masuknya Islam ke Nusantara ini melalui persuasi budaya yang sangat lembut. Ora ngerti meneh tidak melalui kekerasan, tidak melalui konflik, tidak melalui peperangan, tidak melalui pergegeran. Orang melalui pergelutan, tapi lewat persuasi budaya yang lembut, lewat perdagangan, lewat pernikahan, lewat silaturahim, tanpa konflik Islam merambah Nusantara ini yang Alhamdulillah sekarang sudah mayoritas bahkan prosentase penduduk muslim terbesar di dunia ini Indonesia Alhamdulillah berarti sumpen penduduk suarga yang paling akeh ya teko negara iya. sing banter teko negara iya. ngono gak harus misan ngono teko Indonesia ya wong sampel lho kuwi Hoi, yang nembe rame-rame gafatar gerakan apa-apa entar ini gapatar jenenge wae wis gapatar gak pati waras kuwi singkatannya ngono berita nggih kata Pak Bupati kata kok kata ini ya Bojonegoro alhamdulillah Lanang bro aman ana anggur jahe kok ora GR eh. eh Islam masuk ke Indonesia itu caranya halus melalui budaya lewat kesenian mulane lak kata, ajaran-ajaran tembang sing saking para wali termasuk sing bau sareng-sareng dengan tembangke nggih apa mboten halus makanya mudah diterima oleh masyarakat nggak pakai kekerasan Masyarakat gampang nampi wong ajarane sae kok ngajak guyub rukun. Iso milih dan milah iki Arabe, iki Jawane. <clears throat> iki Islame, iki budayane. Tidak dipertentangkan tapi dijodokke, dipadukan. Makanya sama ini kok lagi pengen masyarakat kini guyub rukun tentrem, lagi ngundang kiai untuk sembarangan. Loh, suka provokasi, suka mengojo-ojoi jenengan-jenengan akhirnya kerayu terus kekut kelompok sing ora bener. Ngono iku hati-hati jenengan. Cara rayuannya iki luar biasa. Mboten krasa yen otake jenengan tercuci. Sing katut-katut niku nggih mboten rumangsa nek salah, rumangsane bener. Makane Gusti kula wau dawuh nek ngaji kongkon milih guru kiai sing duwe inti sabe ilmuan nasab ilmune jelas sambung sambung sambung sampai hadratul rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulah aku pesen aja sembarangan nek iso golek kiai sing model ngene maksudnya model kebijakannya para wali sing memadukan antara oh, salah paham agama dengan budaya menurutku Oh, Indonesia ini luar biasa mbonan budayanya paling apik bahkan Islam di dunia yang paling top dalam mengamalkan Islam di negara Indonesia Islam yang paling indah itu ya Islam di Indonesia sampai diiri oleh dunia banyak tokoh-tokoh muslim besar dunia yang menyatakan tempat yang paling aku sukai di dunia ini dua. Satu Mekah Medina karena di sana ada Ka'bah, ada Rasulullah SAW. Dua, Indonesia kenapa? Karena Islam di Indonesia itu indah. Dan di Indonesia banyak bertebaran majelis Tikir, majelis taklim, kerukunan ini luar biasa solawat solawatan sampai digambarkan ibarat bintang ke bintang yang mengitari rembulan. Dorong bulannya, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah menyatakan, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Aku lagi aku kandeng Nabi, itu aku kanjeng Anwar jahil. kanjeng Nabi rembulane dan jenengan-jenengan di bintang kemintang yang mengelilingi rembulan itu jenengan di bintang kemintang walaupun gura-gura Nah, ya kan kau sampai aku, aku ben oleh konco buret ngono lho. Makanya aja gampang-gampang ngelokke. sing arem sing cilik sing pitak Opo eleke to wong rebanan jenengan nate kepira ngono tawuran antar grup hadro tawuran antar grup selawat lha wis apik lho Allahumma shalli ala Muhammad terus ke nek selawat tangge kok Iya, iya. aku tak nerangke keterangan sing siang nanti kulo aturke. Tembangi termasuk sing dikarang karo Kanjeng Sunan Bonang turi turi Wis ora ayo dipikir turi turi niku saka tembung jarwa basa mituturi Ngertos Wong iki kudu gelem nampa pitutur Wong iki kudu gelem dituturi Al-Qur'an ya sebagai pitutur hadis gawe Kanjeng Nabi niku ya sebagai pitutur lha ku kok turi-turi Pote dikongkon nampa pitutur Pote iki maksude apa pitutur sing paling ampuh teng donya niki adalah kematian lek ana tanggamu mati ana bolomu mati jenengan kok terus takziah jenengan ngelayat niku akhire jenengan mesti kedodok ning ali wong sing mati niku dibuntel kain warnane putih mulane tembane turi-turi pote kafa bil mauti wa'idon cukuplah bahwa kematian itu sebagai nasihat sebagai ditutur sebagai mau iro tak nakal nakalnya wong ya tak dapet dapet ke wong yang ke mati akeh sadar yang sadar bakal mati akeh warasnya dapet ke waras nakale mulak turi-turi putih. Kain putih sing digawe bungkus wong mati kae diarani kain kafan. Lebih tutere pripun rumake jenengan lek tepak nglayat ningali tiang pecah niku mesti atine jenengan ngomong. Saiki gilirane tanggaku sing mati, saiki tanggaku sing mati, ndo terus giliranku kafan. Giliranku Kapan mulo kain sing bungkus wong mati diarani kain? Nek wis dibungkus kain kafan sing warnane putih, terus turi-turi putih ditandur. Ditandur niku tegese dipendem nang jero lemah, diuruki tanah. Halo? Dipendem ditandur nang kebon. No Agung, lah kebon kok agung. Kuwi sing dimaksud kuburan Bapak Ibu. Soale sing ditandur ning kono ku bibit delik, dudu bibit jagung, dudu bibit pari, dudu bibit kacang. Sing ditandur apa? Sampean. Aku gari-gari. Oi. Nandur ngono iku ngelingno kula panjenengan sampai yaumul ba'ats. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Engko lek wis dinane ba'ats ini semuanya akan ber, bertukul bertukun ya apa bosan hidangnya terus bangkit dari alam kubur untuk menghadapi persidangan dari hakim yang maha adil Allahumma salli ala Muhammad ditandur neng kebun agung Bener wis ditandur, diuruki, dicepi patok loro, ditulisi jenenge. ya nggak apa-apa selamat Pak Kapolres ya wes Anwar jahit tenang Pak Kapolres dikit untuk mati nek kok Nanti orang dikit untuk dicek biasa termasuk bupati terpilih Boten boten ditungake Soyo panjang umur kali kecil Allah amin Allahumma. Yo Malane dikai patok loro niku to nggih. Gawe napa? Bangi tenger ben ora keliru karo kuburane wong liya. Patok siji dhewe tenger, nek patok loro jenenge tenger. Dene malam kubur mesti tenger-tenger, ora ngira ora tenger-tenger. Ya Allah, ya Allah, ana masjid dibangun kok ya aku ning dadake bocah-bocah sing nyambut gawe nang Kalimantan. Padahal aku ya panen, tapi kok nyumbangku mek patung ora nggawa golok. Tenger-tenger. lakokno. Lho ora kan soalé sing kena sampean gawe lah sangun mau ku ya kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan sedaya mesti badhe mriki kuburane pundi? Arahe mawon arahe mawon. Mriko nggih. Mriko. Nggih kula suwun sedaya mawon sabar soalé mrikone gentosan nggih. Nggih. Nah, ini Pak Kapolres sebagai tindak rian nggih monggo ndek Boten, maksudnya tindak ngaman oh, ke Batar kok. Mereka ini gentosan, bu. Lek mereka ini butuh sangu, perjalanannya jauh. Jadi kan nek, lu no Malaysia, duitmu rupiah no kono rapayu, sangu rupiah ini ku tumbuh ijol ke, nganggu. Ringgit, dong sing payu no kono ringgit. Lek lu ngomong no gede Jepang, rupiah yo rapayu, tuh mereka ku ditukar karo Yen rumane nang Amerika duit rupiah ra payu kudu dijono dolar rumane nang gone Mekah Medina nang Saudi ana rupiahmu kudu dijono real nek rumane nang kuburan rupiahmu kudu dijono jariah soalnya sing payu nang kono ku jariah kudu jariah budemu lho ya Bu, ya syaratnya nih, ya diculno, Ojo digegem terus. Hoi. Dicolno jenenge jariah wis arate kudu mbok colno. Ojo digegem terus. Wong gabah kok digegem terus basa. Tapi kopi gabah kok disebar nang gone sawah. Telas napa tambah kata? Tambah kata wis bantah banjir wae. Kene wis ora kebanjiran kok saiki. Iki ora urusan banjir, ora urusan dipangan tikus. Umume yang disebarke kelas nopo tambah kata tambah kata niku gambaran sing iso nyelametke kula panjenengan winane lamun kula contohke lho Nung jari aku dilongi kok tambah kata ora percaya kabeh kiai ngono kuwi lambene. Jare nek jarian tambah oke nyatane ndi lho. Lah ngono mesti tak takokmu. Undurunan. Jare nek Ini darungan Dari nek dijariake tambah gede ora tambah cilik, buktine opo. Mosok lali tak kei conto, bocah sunat. Bocah sunat ya sini barangnya cilik disunati yo diketok diwongi. Mesine rak tambah cilik. Nyatane ora. Yo tambah gendel gendel. Nambah gendel gendel bawa aku. duitmu wis ora ana ketoken dekat masjid dekat pesantren dekat madrasah ora orane nek gak dintek ora orane nek mundak siti tambah akeh tambah gede dicolno yo tambah gelenggen duitmu angger gelem mbok ketok dalane bener halo Nah, ini wis ngono terus dielingno ono teleret teleret ini gambaran kehidupan yang hanya sekejap Allah sholli Muhammad hidup di dunia ini hanya sekejap dari wong Jawa main bebasan mampir ngombe itu dangun apa sekejap suwe nopo sedelok ra paham gak dikai contoh Dengan perhatian dangun nopo sekejap? pirang jam kula ngombe. Uripmu nang donya kuwi ya mring ngono kuwi. Mula digambarke cleret kuwi secepat kilat. Jenenge kilat niku ra ya mung cleret. Sopo kabeh? Lho kilat yo ngagetke le, mosok ana kilat kok suarane cereng. Kapan dor? Urip nang donya monggo gojen badhe pindah go cawangane kok pindah ngendi Mungkin Gus Ipul masih ngayahi jejiban Diketahakan masyarakat Jawa Timur kata Biasanya ini Gus Ipul badai tindak Pindah datang talun monggo dari akan Kulau Dewi mantan ngerti ya pindah Sanon, Aku rana urupi wong kene to Urek ini men Seleret Ini gambaran secepat kilat Iya, iya, gosipun nanti sawan. Kamu itu kalau lihat orang ganteng itu matamu itu kok. Ya ini kan bahasa Indonesia. Ya lihat aku dong. Aku sih perlu sono sing ngeterke kok. Wes wes, hoi. Ono cleret. Bu. Urip nang donya niki namung cleret. suwe. Saiki jenengan dhek semok-semok seger-seger ayu-ayu. Saiki tleret bareng wis tuwa. Hmm. Senom hmm, hmm. nyeneng no wong, nyeneng ke wong, bareng tleret mundak tuwa, medeni wong rupane. Podho <laughs> mawon kula yo nggih. Kula senom yo iso bengok-bengok ngene iki. Tleret bareng wis tuwa yo tak gawe wahin untuku iso merata liyane. bapak-bapak nek senom yo suwi mbok kuat bendiro ngono nek wiridan yo seret bareng wis tuwa ora iso mbako ora kuat do Ayo pijet ayo pijet tangan. Pesteraan yang benar-benar. Cleret. Saiki ambumu wangi-wangi, Nduk. Isih enom. Cleret. Mleng nang omburimu. Asam. Asam. Asam. Lho nek wis dicemplungke ana cleret diboi nemplung terus ane tembang kan mbok kira kembange niku bentuk pertanyaan kulon jenengan ku nek wis nunggone alam kubur bakal ngadepi pertanyaan dari petugas Allah malaikat mungkar nakir kerem tegas dan perlu diingat mungkar nakir itu nggak bisa disuap kena bijak damai ini so disuap kena bijak damai ini nggak sopong pokoknya itu mungkar nakir Apa meneh kuwi cita antemmu lho. Kuwi apa tau model ngono kuwi? Ora bener. Wong iki dandang-dandang kok. Halo. Kene iki sing abepi mbok kira kembange kabeh ngadepi pitakone malaikat mundar nakir. Lah kok pertanyaane seputar kembang nggih? Kembang niku ambune wangi. Maka pertanyaan alam kubur, pertanyaan mungkar nadir iku seputar wewangianmu nalika isih urip nang gone donya. Iku biyen dasamu ning donya iku piye? Kowe urip nang gone darungan. Ana masjid sapa ono dibangun kan melok nyumbang ora? Ora isin jawab ngono. Pitakone ngono kuwi, salatmu bolong-bolong ora? Salatmu khusyuk ora? Ora. Mulane pangapunten Mbah Moden, tak usul lha iki. Kersane masyarakat mriki niku sae-sae. Selama niki lek wonten mayit berarti di bidalne teng kuburan. Niku rata-rata lak dicacek bidal iki pesakian to kali Mbah Moden. Para bapak, para sederek, niki salah jengipun jenazah badai dibidalakan dateng makbaroh. Masak teringi, nyuwun pesaksen panjenengan kami, almarhum niki nanti kota saya sukun dan alam dunyok, termasuk tiang ingkang sae, noko sae. ya masyarakat yang gue pilihan jadi paksa di ngomong muni saya yang pertanyaan sae nopo sae? sae? apa ya saya hati ini yang gue saya apa utang kurang disawu sae karena menetan saya apa nih yang pilih gue hilang lima ya orang itu yang juga makanya ini sakit ngeteng jadi yang paling apik ini ini ini mau mati ini para bapak berderek nyuwun pesajian panjenengan sedaya almarhum niki selama disang bebrayang kali panjenengan hidup bermasyarakat jenengan mesti ngenali jenengan mesti nate serawung to nggih Nah, selama hidup bebrayang tenggene alam dunia almarhum niki nglampahi salat napa mboten? Pertanyaan pertama ngono, nglampahi salat napa mboten? Eh, umpami kok sholat. Eh, lembon noten pertanyaan kedua. Ya, matur suwun Pak Sekjen pun almarhum niki nglampahi salat jenengan disuwuni seksi almarhum niki nalika tasih urip teng kene donya saged ngaji napa mboten. Dalek kok jawabane saged baru ditangleti sae napa awon mamote jebak wong sae napa sae ora ono pilihane Dengan seneng paling banter yang main menang lo nate yang ten mau teniku tak es buku lo pireng diri ku pengu lo. Ini pas mayat ni pun buat nate solat yang ini pun deh. Wis pokoknya buat rukun kalau tonggo tonggo ni. Buat nate rukun kalau tonggo tonggo Pas Pasti sasek ni mau teniku lo. Berarti yang yang mantun tak dia mantun layak ni pun ampun sami mansul. Ni ku tak sih desa cek ni tenggiri masjid. Almarhum ini nate ku tak sih desa. Saya nopo saya. Yang yang jawab saya. Mana kau nopo ibu ibu Ya Allah, ngoten niku lho. Hoi. Hoi. Kok kira kembange Allah. Nah, kembang niku basa Jawane napa? Sekar. Mulane tiyang nek ziarah kubur diarani nyekar. Nyekar. Ngono kono sing arani ziarah kubur syirik barang macam-macam. Wong kan Nabi pun jelas-jelas nyoto dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri dulu lu nganggo fi'il madi kuntu niku ra fi'il madi lho nggih jenengan ra ngerti ya wis nyawet nggih ngono lho urusane ben cepet kuntu niku ra fi'il madi lho nggih nggih ngono ben ketok bodho fi'il madi itu men, me, me, menunjukkan arti yang sudah lampau artinya dulu dulu itu biyen dan biyen itu dulu dulu itu biyen biyen itu dulu lah dulu niku Dan nah, biyen itu dulu niku edan kabel Coba muni padha. Matur suwong Biyen, ngono maknane, Bu. Biyen, aku iku nyegah wong ziarah kubur. melarang ziarah kubur. Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki di awal-awal Islam dulu. Dan sekarang aku sudah memerintahkan, monggo saiki do ziarah. Niki rak ngene to, Bu. Sampeyan Nyapa biyen ziarah kubur kok dilarang karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melarang ziarah kubur itu di awal-awal Islam. Kenapa? Nah, karena waktu itu belum ada orang Islam yang mati. Jadi harus diziarahi sopo. Mengurung orang Islam yang mati. Lu paham lo ora. Isi anyar-anyarane agama Islam kan ya orang Islam yang mati loh baru di awal-awal Islam saya larang jarak kubur nih morong mesti do mbah aku jalur ini mbah aku jalur ini kayak pemahaman pemahaman tentang ziarah itu masyarakat muslim belum banyak yang paham belum banyak yang ngerti dilarang oleh Rasulullah la al-an fazuruha wene saiki nung ziarah selalu akeh sedo sedo nah nek gelem ziarah kubur niku atine kedodok aku lawas sing galo ya arep nyusul saiki sangku sepiro Bawang-bawang kenyataan berikutnya. Allah mencuri ala Muhammad. Nah, mulok. Ngeniki di dalam rangka padosan untuk bunga. Ngepiro suwene untuk tenggelin dunia. Kula mbok ngantos kebujo. Kula kula ibuhi kebik mawon mboten tamu-tamu. Ana telung perkara iki akeh wong sing kebujo. Rumangsane ngene ternyata ngono, rumangsane ngono ternyata ngene. Dikira ngene tibake dikira ngono tibake Apa wae para jamaah? Wes, telu nomor siji, At-tawadu'u la yajidul 'abda illa rifatan. Wong andap asor, wong rendah hati niku orang nambahi ndek derajate ning malah nuluhurna derajat, malah meninggikan derajat. Ketoke lak ndek to. Halo. rendah hati tawadhu ndingklu niku ketoke rak ngendek to ketoke ngalah ngelendek tapi niku mboten dadi kendek malah dadi dhuwur hoi hoi kula jenengan iki rata-rata pengen dadi wong terhormat pengen dadi wong mulya nggih napa mboten nggih tapi kata sing keliru cara salah trik rata-rata wong niku nek kepengin mulya kepengin terhormat niku ora gelem rendah malah ngetok-ngetokno nek awake terhormat ngetok-ngetokno apike nyeritak-nyeritakno apike dipikir nek apike diceritake niku tambah api padahal niku kebujuk api nek diceritake malah ora sida api api kok diketok-ketok malah dadi elek Allahu Muhammad Ya umum wong iki nek pengen dianggap apik terus nyeritake nyeritake apike ketemu kancane, ah aku ki elek-elek wong ngene nggo wiritan iki. Padahal yo elek tenan. Aku senajan elek-elek ngene iki yo seturunane iki. Ngoten elek tenan. rumangsane nek nyeritakno ilmune, nyeritakno wiridane, ngono ku tambah apik. Wong sing diceritani ora malah ra seneng. Hmm. Wong wengi apa? Asline ibadah ya ora patek kuat. Iki sesama yo tak kandhani, tapi asline kalah karo aku. Aku nek wiridan ora koyo wong. Mbok apa? wong-wong apa maca selawat paling banter sewu wis katok wis temeng nek aku yo gak yu yo satu sewu ngono iki bendina yu mulane tasbih kapan ketekel tanganku, gue telung dino yang merata aku saiki gak wis tasbih sing kuat yu ora terima teko kayu sing cilik-cilik teko kelopo tak renteni ya Jadi nek wiritan iki blok blok blok Taman krungu wong cerita model ngono ku seneng napa seneng? Ya seneng kok. Kalau sampean iso ngomong dari gorene kabehmu sing teko apa-apa tak antem ndasmu. Ape iku nek dikandhake gak sida. Bu. Jenengan gak ada dulur sugih. Nah, terus jenengan dikai duit 10 juta. Mboten niku jenengan seneng napa mboten? Ya ati mau seneng ya sopan nang. gak tau dikai ngedulurmu meleti umpomo bu umpomo abeleni gak abeleni jenengan umpomo duwe dulur suke banget terus jenengan diparingi duit 10 juta seneng nama bener ya sumpah nama tapi diomong dikong eh. dikung wetok ketok ke lemari ngekei duit jenengan jenengan amalek gak patah seneng ketemu nang ini sawah menunggu diarugi dek dek dek dek duit duwe teko nggonku Kaisar. Bisa yo matur suwon. Yo ngono matur suwon 10 juta ora matur suwon. Yo ngono matur suwon duwe-duwet yo akeh yo 10 juta. Iya yo. Nek ngono bone pasar lu sampe nek digoda kok. Dek dek dek dek dek. Duwe teko nggonku Kaisar. Kamane jawab bisa yo. Duwe-duwet yo 10 juta iku akeh. jarang lho dulur ngeca ibu sepuluh juta nih aku tapi nanya aku yang ngesakno dulur nanya yang eling-eling dulur ngomong itu orang marak Wes wong lan duwe, lan kemanane kangelan, kemana bandane anak sekolah, mulane tak 10 juta. Kuwi akeh duwe-duwe. Nang arepe wong akeh ngomong. Kepetung pengajian yo sampeyan saya he he, bisa. sama nak terus gak sombong macam mana jawab bisa yu tapi harus tak balik no kenapa kok dibalik no kupengku gak kuat yu kupengku gak kuat kurmu sanggemu Woi. Pokoknya api itu nih diketok-ketok, no malah gak sih dong. Api itu tanduran, Lah, tanduran sing apik iku tanduran sing dipendem. Tanduran kok dipendem, tukul. Nek dipendem iki digletakno, nek wis dipendem digletakno, wandok ta wandok iki digletakno, aja diungkit-ungkit, aja diutek-utek, tanduran diutek-utek ae. Tambah iso modot, karo pe cepet-cepet dhuwur, mesti aja di. Tambah mati amal karepmu ben tambah ketok apik terus mbok adoti amal mbok ketok-ketoke mbok undat-undat masjid hmm, hmm, hmm, dadi kangge pun sapa sing nyumbang ana semen tumpukan nang ngarep masjid satu sakit ku teko nggonku ngomong ku wantes ngono aku Kuwi sing ilangke gandarane amal yo perkara ngono kuwi. Mulane kula sering pesen ibu-ibu jenengan nek nuturi putrane dituturi mboten lawon. Aja kate ngetok-ngetokno jasa, malah gak mandi. Wong itu biasane ngono, karepe lu kepengin anake iku manut karo wong tuane, anak kepengin nurut yang wong tuane diketok-ketokke jasane. Le, eh, sing manut karo ibu to le, sing nurut karo ibu, ibu ngamut kuwi ngono ora enteng lho le. Abdul, tanggung enteng. Abdul. banget pakai makan lo makan gak cukup tuh minggu rong minggu deh tangan ulang tujuh anjir mungkin yang mentang ngono ya waras sama ya Allah ya muntah muntah barang ngono lo kok gak nurut karo ibu tole iku lagi mentang ya kok maneh lahir ke kue le toko ane nyawa lo makan ke kue kini utok ibu ngelahir ke kue ini koyok koyok ngurit koyok mati dari anak eh saya ngomong gak apa-apa Sampai orang tahu pesen Salahmu dhewe to, Bu. Wong sampean sing nyesek. Bapak enak-enak turu yang sampean buka. Wis weruh kan nek bapak watake ngono. Lu buka yang sampean diajar-ajar. Nuturi anak, nuturi ngono ae, nggih. Hoi. Terus mana banding-banding dibanding kalau dulu re Ini lambe-lambe kudungan lo biasanya, mana Andiku malah anak kok dituturi ngono le. Kowe kok kalah karo adimu to le. Adimu ku sik cilik, ngajine sregep, tak wong tuwa ya manut, sekolah ya pinter, ranking siji. Lha kowe iki sing wis gedhe to le. Ngaji bolosan karo wong tuwa mokong dablek. Lha rankingmu sekolah kok sejumlah muride. Notok kok iso dhewe. Kuwi jenenge gak ndoko rasane anak dosa lho wong tuwa ngono. Bila anakmu ramani bantah, mewek, membi, membi. Lah nek anakmu ani bantah, malah isin sampean. Lah yo iya, Bu, padha-padha anak sampean kok beda yo. Ya. Adik pinter aku kok goblok. Adik nurut aku ndablek. Adik ranking siji aku ranking 76. Padahal yang foto-foto anak sampean kok boleh, sampean biyen ini piye no Bu. Gak tambah isin sampean. Sopo sing seneng dibandingno iki ya sopo? Hoi, wong dibandingno iki gelo. Aku lho mbok bandingno karo wong liya. Yo gak seneng blas. Aku mbok bandingno mbek Pak Bupati. Yo ora seneng aku. Yo jelas kalah. Sopo sing seneng dibandingno, Bu? Kamane kala dibandingno karo dulu sampean seneng napa mboten? Yo gak seneng blas. Bojomu dhewe sing bandingke. Dek dek dek. Nyapa, Mas? Aku mau dek, dek. Aku mau teko sangan kulon. Ketemu karo adimu. Fatimah ya Fatimah. Eh, foto Fatimah, lho sene apa? Napa nek foto Fatimah? Eh, Ayo aku lu diampir te yang mau main. Aku asli ini ngomong tapi dipaksa. Nanti aku mampir deh, nungkono tidak imangan deh. Fatimah Fatimah kejian. Terus rupanya ayu, masakan enak. Buang. Enak gak iso boleh, nanti yuk buket. Bayi sayur sopi sop seger Anik nyambeli pelikat Mereka Kecepatnya ayu Masa anik jangan enak tenang Lah, aku tadi bujumu yang mana yang ini Kau belum tahu Masa no masa anu sing enak Kecepatmu rambut jaji Masa orang kena dirasak no Kamu seneng apa badan di kontak ini Yang ngamuk kamu itu Mesti aku suni ini Aku mau wis ngerti mas Wis ngerti Kau biar ini sama seneng patimah Kau pandekmu aku ora rasa, ya krasa. Makanya jadi kok Fatimah matamu ngira-ngira terus ngono. Aku krasa. Lah aku sama mulai barang orang mati namanya Fatimah kau. Kok dua ibu wong lanang mbok bandingke ya ora seneng mesti lesu. Halo. Wong lanang dibandingi Mas, aku tak omong Mas ya. Nyapa tuh? Andainya aku tadi bujuk sama ini wis takdir ya Mas. Terus mulai ga enak wis. Lah yang aku kadang nyawang sampean karo masih sampean iki lho kudu kudu ngguyu. Duit ora podo sak kelir-kelir kok beda. Masih sampean iki sugih duwite oke. Tenaga wis tuwa kulit-kulitane resik nang ketok ganteng. Samane duit ora gablek rupane mangka bisa. Ora nang ngamuk mbok kok ngono. Ngomong apa? Ngomong apa? aku sadar Dek. aku sadar Nek Mas ganteng yang gitu aku gak sadar sadar ya mergo Mas ganteng iku mulane bojone ayu ora kaya rupamu aku elek oleh bojo sampean padha elek ya setel terawat pake ngomong halo nomor loro niki tak sampai no bolak balik bu Nek nuturi anak wis ana ngarepe wong akeh, aja ngarepe dulure, aja ngarepe kancane. Nanggur. Wong wis doe biasane ngono kuping ngerti tangga-tanggane nek anake dikujuri. Hmm. Hmm. Ngene iki gak tak seneni dipikir wong tuwa ora tau mikir anak, ora tau nuturi anak. Ngene iki wong mau ben ngerti. Mulane tak seneni ngarepe wong akeh ben ngerti. Hmm. Ambil lambene celemar, celemar. Gak mandi, nuturi anak pengen mandi, gak mlebu kamar, nunggurno. Wis, nang dituturi tak genahe. Duh, duh, dalem Bu. ibu kurungu kecuali sama lakon yang yang yang yang yang tembus ngapun tembus ngapun tembus aja kita lain anak ibu orang ini kok malah itu ini ini Wah waras rumah no nutuh yang anak pengen mandi ayo tiru dokter ibu dokter itu pau pinter siapa gak pinter gak jadi dokter dokter itu nih arah nyontek uang mesti kakak ayo didorot Katanya wong nih, duduk katanya dokter ya, duduk katanya dokter ya. Ayo mobil sing arep disuntik. Duduk, duduk, kok loro katok duduk. <laughs> Wong sing arep disuntik lho, mesti katoke diplorot. Ora ono wong desa lorongan mau disuntik yo ora ono. Yo mesti diplorot. Tapi nek mloro katoke ora sak dalan-dalan, ora sak mbon-mbon, ora nang ngarep wong akeh. Wong e dikak mebu di kamar, ditutup rapet, mlebu kamar bleng, sing tonggo kok ora ono sing ngerti. Wong e dikongkon buk mengkurep, baru katoke diplorot, lagi disuntik. Lah wong iki ora oleh metu meneh nek urung katokan. Wis sing nunduk ya ora ngerti nek rambut dikloroti katoke. Halo. Makene ono dokter sing ngloroti katoke wong sak jalan-jalan. Dokter opo? Kalau jenengan punya anak ini yang kepengen mandi dilungguke gak ono sing ngerti nanti dituturi mandi siji nek kepengin mulya sing awadu digletakno amale mari ngamal yo wis ben koyo ngaku ten rampung Beol. Bani Isin lho. Ini Bani Isin yang kue itu nangsa kata jangan nangen. Itu gila ya, nih lah kudu. Nanti ya sate nih. Wah orang sunduan ya. Kober. Halo. Ya wes. Dilupakan. Nomor loro. Eh, iya. Al-Afu la yazidu illa izzatan nyepuro iku gak ndadekno kalah malah ndadekno menangan rata-rata wong niku pengen menang apa pengen kalah nyalon bupati pengen kalah apa pengen menang halo nyalon kepala desa pengen kalah apa pengen menang rata-rata wong iki pengen menang aja sampai kalah dipadani ae mau jenenge dipadani arepe mau anaknya jenenge Arif. Nang tanggane duwe anak, lanang yo dadi nama Arif, hmm, tiru-tiru. Wis ngerti kene anak jenenge Arif, kok ngerti jenenge Arif, kaya ora ono jeneng liya. Ini berarti kata kayak umum. Kalau mau tanya yang kalau sama ini ki, roto-roto <clears throat> pengen menangan. Lah wong sing menangan niku sapa? Wong sing iso ngentek musuh. Allah nang iso ngenteni musuh, menang antara peti diunus serang duwe musuh, mulai pol iso sampai kelas berat entek kabeh musuhe. Menangan. Heh. Wong menangan iku sing gak ono musuhe. Musuh entek. Hoi. Lah sampeyan nek pengen ngenteni musuh, angel. Anggere sampean musuh dipateni ngono entek. Yo gak blas, tambah akeh. sing dadi musuhmu mbok pateni mati tapi dengan matinya musuhmu iku bukan berarti musuhmu habis malah tambah akeh wong sing mati mbok pateni niku duwe anak duwe dulur duwe kanca duwe bolo kuwabe akhire dendam musuh sampeyan tambah akeh musuhmu Nek pengen ngentai musuh, tarane me siji, ngopo di sepuro. Musuh koyo apa nek sampean sepuro dadi dulur. bener kok gak disepuro dadi muso mulane ana kok sak dulure gak rukun sak dulure gak takonan sak dulure gak wawo, wonten apa mboten ten mriki jenenge batang 200 ton apa 500 ton jenenge banyu segara ya tetep Bukai batang ribuan ton, bangkai ribuan ton di segala. Yos Gorong tidak akan merubah keasinan air laut. Wong niku nek atine nyepuro kaya banyu segara, apa difitnah sing model kaya opo? Bakal kenggo, gak bakal gak bakal goyah, gak bakal berubah. Ya kaya banyu segara ngene iki. Paham nggih? Muga-muga kabeh iso negara atine jembar. Ya bate maning segara niku ambek dikeruk iwake sak pira Ora tau tentang aniwa. Endah segara kena aniwa. Bu bombar ngono. Iya, orang jadi sopo kok entek iwake. Tetep angke tidak ada ceritanya laut gak bisa ikan. Kowe bantah iwake ra gelem kabel. Wong iku lu tekan iwak cili, iwak jatuh, iwak teri barang yo dibon. Nyatane ora tau kentekan iwak kok nek atimu iso negara ambek dikeruk duitmu tak pirang-pirang ora bakal entek tambah. Ah, eh, tapi segoro niku rendah. tempat paling rendah di dunia ini yang segoro mergo tempatnya paling rendah makanya banyu kabeh muaranya ke segara iya wih lali, banyu iku kabeh muaranya ke laut rahmati Allah mau ya Allah niku yo bakal mm, tumuju mengalir ke bawah nanggone wong sing gelem nyegoro nendek kol-kolan lho setengah sekolah mboten nutup sing nomor 3 as-sadaqatu la tazidu ila kasrah sedekah Roto-roto wong nganggo kok duwite kalong nek digawe sedako, padahal mboten. Sejatine sedako iku malah nambahi akeh. Hoi, Bukan namun suki bondo dunyo, tapi suki hati ini. itu nyumpah namun bapak ibu, kok dalam bondo dunyo tapi kerantan ini sama di tengah dua, mesake yang beri kau kerantau saya ke jamon. Dalam anggur jahit ingkang budu ingkang dohe, menawi aturipun, wonten khilafipun, wonten kasaripun, wonten lepatipun. Saya itu nyumpah aku nyumpah bangga pun dan mugi-mugi, dipun barokai kusi Allah, dipun ridami kusi Allah, dipun syafaati Rasulullah, dipun selametaken dunya akhirat anak putune sedaya jamaah Al-Fatihah.